nastavljamo s komentarom knjige koja u sebi sadrži hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, predanja ashaba tabina, govore islamskih učenjaka o pridržavanju za Kur'an i sunnet, o pridržavanju za Allahovu knjigu i sunnet njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a te hadise, predanja i govore islamskih učenjaka imam je u istoimenoj knjizi skupio i uvrstio u jednu od 97 knjiga unutar svoga sahiha. Dakle, družimo se sa knjigom o čvrstom predržavanju za Kur'an i Sunnet koja je 96. knjiga unutar sahiha imama Buhari. Imam Buhari, poznat po svome sahihu, podijelio ga je na 97 knjiga zadnja knjiga, prva knjiga je knjiga o objavi, zadnja knjiga je o Allahu o jednoći, predzadnja knjiga je dakle ova knjiga s kojom se mi družimo, knjiga o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet. Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, u njoj nakon uvoda u kojem je spomenuo pet hadisa i predanja, prešao je na spomen 28 poglavlja u kojima sveobuhvatno dakle spomenuo je oko stotinu, stotinu hadisa. Mi smo Allahom dozvolom prešli, ali tako, uvod, i tih pet hadisa i predanja. Zatim prvo poglavlje o riječima Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam da mu je dat je zgrovit govor i vidjeli smo u komentaru šta se misli pod jezgrovitim govorom i nakon toga prešli smo na drugo poglavlje koje govori o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. sallam. Imam Buhari prije nego što je počeo sa spominjanjem hadisa i predanja u tom, u tom poglavlju, a spomenuo je 11, prije nego što je počeo sa spominjanjem tih hadisa i predanja, spomenuo je jedan kuranski ajet, ako se sjećate, njegov komentar i riječi jednog znamenitog tabijina, Abdullaha ibn Auna, rahimehullahu ta'ala. Kratko, za podsjećanje, to su bile riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sure, i sure Al-Furqan, i ujedno, dakle, kuranska dova, وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Pa dakle, jedna od kuranskih dova i potrebnih dova svakog vjernika Allahovog pokornog roba jeste da uči, da ga Allah subhanahu wa ta'ala učini imamom, vođom, predvodnikom, uzorom, ne bilo koga, već bogobojaznih. da u njegovom društvu budu bogobojazni, da ga slijede, da ga slušaju, da se savjetuju s njim bogobojazni. Pa je nakon toga Imam Buhari spomenuo komentar to kuranskog ajeta, ne navodeći čiji je to komentar, čije su riječi, ali su rekli komentatori kasnije, komentatori šurahel, kako se kaže oni koji su komentarisali Buharin Sahih, iako bismo se vratili na komentare Allahove knjige i spomenuti ajeti sure Al-Furqan, vidjeli bismo da su to riječi Mujahida. Mujahida, rahimehullahu ta'ala, jednog od najistaknutijih učenika Ibn Abbas radijallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma i o Mujahidu je bilo govora prošli puta njegovoj biografiji. A šta je rekao i kako je prokomentarisao Mujahid spomenute riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i zbog čega je njegove riječi Imam Bukhari spomenuo u poglavlju o slijedjenju sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Komentar je bio, to jest učini nas onima koji će slijediti svoje prethodnike i onima koji će slijediti oni koji dođu iza njih. Pa je Mujahid, a i Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, navodeći te njegove riječi, oni su protumačili da ne možeš biti imam, ne možeš biti uzor, ne možeš biti onaj koji se sluša od generacija u tvoje vremenu ili generacija koja će doći za tebe, osim da ti budeš od onih koji je slijedio svoje prethodnike. Dakle, nećeš biti uzet za uzor, pogotovo od koga? Od bogobojaznih. Jer bogobojazni imaju, dakle, vagu na osnovu koje vagaju koga da slijede, koga da slušaju. Dakle, one koji slijede prethodnike. I nakon toga spomenuo je govor od Ibn Auna, rahimahullahu ta'ala, jedan od njegovih savjeta, ili tako, <clears throat> u kojem, je, u kojem je rekao tom savjetu da voli i sebi i svojoj braći troje, da izučavaju sunnet i da tragaju za njim, da nastoje razumjeti Kur'an i da tragaju za njim, da izučavaju ga i da se prema ljudima odnose samo na najljepši način. I vidjeli smo kroz komentare islamskih učenjaka zbog čega je spomenuo prvo sunnet, a ne Kur'an i na šta se misli, jeli kako da se obhode pod dobrim, jeli. Nakon toga imam Buhari prešao je na spominjanje predanja ili hadisa Allahov poslanika alihi salatu wasalam. Pa ću ja ovako prvo pročitati pa da vidim šta ste vi shvatili iz tog predanja ili hadisa. Pa prvo koje je spomenuo, skratit ću, dakle, sened neću navoditi, kaže od Ebu Vaila se prenosi da je kazao Sjeo sam kod šejbeta u ovoj džamiji, pa mi je rekao, pored mene je baš na tom mjestu na kojem ti sad sjediš, sjedi Omer, radijallahu talan. Pa mi je rekao tada, kada je došao i sjeo, rekao mi je, razmišljam da u Kabi, Kabi, ne ostavim ništa od zlata i srebra, a da to ne podijelim muslimanima, sve. Pa je rekao Šejbek, kaže, rekao sam mu, nećeš to učiniti, nećeš ti to učiniti. Pa je on upitao zašto, Omer je upitao zašto, a Šejbe je rekao zato što tako nešto nisu učinili ni tvoja dva prethodnika. Pa je Omer rekao, to su dvojica ljudi koje u potpunosti treba slijediti. I s tim se završava hadis. Ha, možete dokučiti da ponovim ili da prepričam. Dakle, Ebu Vail je bio jedan od uglednih tabina i bio je od muhadremina, Muhadramini kažu, je li to su oni ljudi koji su bili za vrijeme Allahovog poslanika, ali i salocano, nisu primili islam, nisu se sreli s njim, ali su živjeli, pa su se sreli sa njegovim ashabima. Šejbe, ko je Šejbe? Ebu Vajli, i često se spomnje Ebu Vajli u senedima kod imamu Buhari. Šejbe je Šejbe ibn Osman ibn Talha, el Abderi, el Hađabi, el Mekki. Dobio je nadimak Abderi jer je potičao iz porodice Abdudar. A dobio je nadimak El Hadžabi zato što je to njegovo pleme, ta njegova porodica Abdudar bila zadužena za prekrivanje Kabe i bila zadužena za otključavanje Kabe. Šejbe ibn Osman je primio islam kada je oslobođena Mekka, nakon oslobođenja Mekke i njemu je Allahov poslanik alihi salosam dao ključ od Kabe. Porodica Abdu Dar je bila zadužena za otključavanje Kabe i za preslačenje Kabe. Kao što je druga porodica bila zadužena, ne znam, za pojenje Hadžija, od koje je iz čije porodice poticao Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu i poznato je njegov propis za vrijeme hadža da je tražio da ide sa mine, je li ranije da ide sa mine i da ide samo s delife. Poznato. Pa Šejbe primio islam za vrijeme, dakle, nakon oslobođenja Mekke i kažu da je živio do hilafeta, kraj hilafeta Jezida ibn Muavije. I mimo ovog hadisa ne spominje se nigdje više Šejbe. Nigdje se više ne spominje Šejbe mimo ovog hadisa. Dakle, Šejbe kaže e, Ebu Vajl, došao sam kod Šejbeta u ovu džamiju. Ova džamija je koja? Mesjidul Haram, Haram u Mekki, Došao u harem i sjeo pored njega. Gdje? Pored vrata Kabe. Šejbe je sjedio kod vrata Kabe. Jer je bio zadužen za ulazak i izlazak. I kao što je poznato, rekao je Allahov poslanik alihi salacom, niko vam neće moći uzeti taj ključ. Odnosno, ako uzme, neće moći ući u Kabu. Dakle, pa on ulazi i ulazi kome on odključa. A pa može svako da uđe. Pa je sjedio. I kad je došao Ebu Vajl kod njega, pored vrata sjedio je, poznato, vidjeli smo svi Kaabu i vrata, došao i podsjetio je šejbu Ebu Vajl kada je došao i sjeo na nekoga koji je baš došao i tu sjeo prije. Davno prije. To je bio Omer. Omer radijallahu ta'ala. Pa kaže da tom istom mjestu je sjedio Omer. Došao Omer. Omer ibn Khattab radi ta'ala. Kad? Za vrijeme svoga hilafeta. Došao za vrijeme svoga hilafeta. Kad je bio halifa muslimana. I pazi, Omer dobro zna, jer je Omer prisustvo u oslobođenju Mekke. I dobro zna kad je dat ključ i šta je rečeno. I sad Omer kaže, razmišljam da podijelim, da ne ostavim, došlo je u hadisu, ni žuto, ni bijelo. Odnosno, misli se ni zlato, ni srebro. Iz Kjabe, da ne ostavim ništa, a da ga ne podijelim muslimanima. O čemu je riječ? Kaže se još u džahilijetu, prije. Poznato nam je da su ha, ehlul džahilije, sljedbenici džahilijeta, da su obavljali hađ na svoj način. I oni koji bi dolazili izvan Mekke, dolazili iz daleka, kada bi dolazili i posjećivali Kabu i obavljali te obrede, nosili su poklone za Kabu, donosili su poklone, zlato i srebro. I to se gomilalo, i gomilalo, i gomilalo. I unutar Kabe bilo mnogo zlata i srebra. I spominje se u, u obliku, u vidu čega sve je bilo. Ha. Pa je Omer dobro znao ha, da ne može se tek tako razvaliti vrata Kabe ući. I ne može, makar i on bio halifa, tek tako ući. Čuo je riječi poslanika, ali i sam, niko ne može. Ha? Pa je došao i pored njega sjeo i rekao, razmišljam, da ne ostavim ništa. Odnosno, kari direktno debolanog tučaja da podijelim. Ha. A i Šejbe, s druge strane, znao ko je Omer pogotovo tad, halifa muslimana. Pa mu nije rekao, što me tu volam pitaš, što te hoćeš? Nego mu fino kaže i ono ubjeđenje, 100%, neš ti to rad. Ali on mu ne govori, nećeš ti to rad zato što ti ja ne dam ključ. Zato što ja neću da ti ocarim. Nego on njemu spominje drugi razlog. Ti si omer, ti si poznan po bogobojaznosti. Sada ovo što ću ti navesti, Nećeš moći preko ovoga preći. Dobro, nije mogao Omer. Zar ja i ti možemo? Zar ja i ti trebamo preći preko ovih riječi? Sigurno ne. Pa kaže Šeibe, nakon što se Omer začudio, Omer nije dokučio to šta mu želi poručiti. Omer kaže, što? Zašto? Zašto da ja to ne uradim? Kaže, zato što to nisu ni uradila tvoja dvojica prijatelja, sahibak. Sahibak tvoja dvojica prijatelja, odnosno Allahov poslanik Alihi Salocam i Abu Bekr. I nakon toga Omer radijallahu ta'ala odma, čim je to čuo, prolelo kroz glav, gotovo, lampice se upale, to je to. Nije uradio poslanik, nije uradio Abu Bekr. Nema ja tu šta. I onda je rekao, to su dvojica koji se u svemu slijede, u potpunosti slijede. Zašto ne dolikuje Omeru da to uradio? Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije uradio, a daleko teže stanje muslimana je bilo za vrijeme njegovo, Allahov poslanika alaihi sallam nego Omera. Omer je htio šta? Da uzme blago iz Kabe. Kabe nije potrebno blago, smatrao je Omer. Zbog čega? Kaba je sveta, Allah ju je učinio svetom i ona je dragocijena, veličanstvena, nema tog imetka koji će učiniti je svetom. Allah ju učinio svetom i gotovo. Ha. Pa je htio da podijeli potrebnim muslimanima, gladnim, siromašnim i za muđahide u borbi. Da ih opremi. Kaže, nećeš urati jer nije uradio poslanika Alihi Salocam. A u njegovo vrijeme je daleko bilo teže stanje muslimana. Poznato nam je iz sire životopisa da ashabi koji su tada ratovali da bi znali cijeli dan ha, jednu datulu jesti žvakati jednu datulu u boju, nema više. Svakom se podijeli po jedna datula i to cijeli dan. Žvače. Pa nisu imali čime da prekriju svoje tijelo u potpunosti. to, je tako da jedne prilike su došli u mestri da Allahovog poslanika Alihi Salocam jedna skupina delegacija oskudno skroz obučeni. Pa teško palo Allahom poslaniku Arihi Salucom. Zatim se ispeo na mimber i počeo da poziva na udjeljivanje, na sadaku, da se udjeljuje, udjeljuje sadaka. Pa nisu imali obuće, a kamali ratne opreme druge. Nisu imali obuće, pazi ti trebaš da odeš na mjesto bitke boja i da budeš odmoran, pripreman za boj. A ti nemaš čim da odeš. Kako da budeš ti spreman za boja? Pa šta su poznata bitka, zašto je dobila naziv? Zato Riqa, motali su krpe oko svojih noga, nogu. I poslanik Alihi Salazam oslobodio Meku s takvim ljudima. I zna šta se nalazi u Kjab i nije to uradio. Nije izvadio blago. Nakon njega došao Ebu Bekr i snašlo ga najgore što je moglo snaći muslimane. Ha? Bitka sa otpadnicima. Počeli ljudi da ostavljaju islam. I poznato vam je samo Mekka, Medina i Taif nisu se otkinuli od islama stanovnici Mekke, Medine i Tajfa, svi drugi, vratili se u nevjerstvo. I Ebu Bekr se s njima borio. I Ebu Bekr je odma halifa nakon smrti Allahovog poslanika, alihi salucam, stanje ekonomsko e, muslimana se ništa nije popravilo. Br ubrzo nakon oslobođenja Mekke, kao što je poznato, jeli, umro je Allahov poslanik, alihi salucam, za godinu dvije. Stanje s muslimana se ništa nije popravilo. I Ebu Bekr to nije uradio. Kaže, nećeš li ti. I kaže Omer radijallahu ta'ala, nakon toga, to su dvojica ljudi koji se u potpunosti slijede. Dakle, u potpunosti. O čemu je riječ sada? O čemu ovaj hadis govori? Govori o dunjalskim pitanjima. Je tako? Govori o imetku, uzimanju imetka i podjeli muslimanima i za opremanje i ostalo. Ali nema ni u tome po svom nahođenju. Iako je Omer imao ispravno rasuđivanje. Kabi ne treba. Allah je učinio svijetom. Potrebni muslimani, gladni, siromašni, potreban boj, treba da se vode bitke. Ali nije uradio poslanik Alihi Salosam, nema nija šta tu da traži. Pa ubrzo nakon toga šta? Allah subhanahu wa ta'ala je dao osvajanja, dao pobjede. Pa je počeo ogroman, još veći imetak da dolazi muslimanima u Mekke i Medini, još veći od onog imetka koji se nalazio, koji se nalazio unutar Kabe. Dakle, Omer radijallahu ta'ala ponizno i pokorno, a bogobojazno njegovo srce je prihvatilo, nije uradio to Allaho poslanik Alihi Salocam, nije uradio Ebu Bekr, neću uraditi nija. Pa Allah subhanahu wa ta'ala mu zamijenio da o daleko dakle bolje od onoga što je on htio da uradi po svom nahođenju. Ako je to tako, a jeste, hadis govori o Dunjaluku, onda kako je pitanje o vjerskim, kakva, kakva je situacija i slučaj o vjerskim pitanjima, Zar da mi postupamo po svom nahođenju? Nešto nije radio Allahov poslanika alaihi sallam, nije radio Ebu Bekre, nije radio ni Omer, ja i ti da radimo. Ne po pitanju dunjalka, nego po pitanju vjere. Ha. Pa Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, spomenu ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i sunnet, jer se jasno spominje da je Allahov poslanik alaihi sallam onaj koji se slijedi u svemu. Kaže, to su dvojica koji se slijede u svemu. Zašto se Ebu Bekr slijedi u svemu? Zato što je u svemu slijedio Allahovog poslanika alihi salatuzom. I zašto se i Omer na kraju slijedi u svemu? Zašto je rečeno u drugom hadisu da je sunnet hulefa Rašidina sunnet poslanika alihi salatuzom? Zato što su ga slijedili. Zato što su ga slijedili, jeli, dosljedno. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu wasalam i njegove halife su osobe koji se slijede u svemu ma kako mi mislili da je u našem vremenu nešto preče i bolje. Mnogi ljudi, ha, upravo zbog ovoga ostavljaju mnoge sunnete u svome životu, zato što smatraju svojim manjkavim razumima, svojim neznanjem da je nešto u datom vremenu bolje i preče. Gdje je moje i tvoje znanje sprem znanja Ebu Bekra i Umera? Gdje je moja i tvoja bogobojaznost sprem njihove bogobojaznosti u Allahom poslaniku sallallahu alihi wasallam, da ne govorimo. I onda mi, ha, bolje preče ostavi sunnet, ostavi ovaj, ostavi ovaj. Hm. Pa dakle, zbog toga imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, je li spomenuo ovaj hadis i završetkom, znajući kakva je bila posle konačnica, je li može se zaključiti da onaj koji bude slidio sunnet u svemu, pa i u teškim situacijama, da će mu Allah dati izlaz i promijeniti njegovo stanje na bolje, bolje nego onako što bih ja i ti što bismo ja i ti promijenili svojim mišljenjima. A? Slijedi se čvrsto, sli, čvrsto se drži, slijedi sunnet Allahovog poslanika, ali ih se u svemu, pa i u najtežim situacijama, Allah će ti dati izlaz i promijeniti tvoje stanje na bolje nego što bi ti promijenio po svom nahođenju i svojim, svojim mišljenjima. Zato imam šafija, rahimahullahu tela, rekao, nema koristi u suprostavljanju jasnom dokazu u tome je šteta neminovna. Nema nikakve koristi u suprostavljanju nasu šerijetskom jasnom dokazu. U tome je šteta. Neminovna šteta. Mora dakle da se desi šteta. Pa nekoliko poruka iz ovoga hadisa. Prije svega hadis nas postiče da se lijepo obhodimo sa uglednim ljudima. Da biramo riječi kad s njima razgovaramo. Omer radijallahu talan zna na kojem je mjestu šejbe koje mu je mjesto, ulogu, položaj dodijelio Allahu poslanika alaihi salacom, pa indirektno od njega traži. Dakle, trebamo birati riječi, pa makar, makar dakle, te osobe bile ugledne, makar mi bili ugledni od njih. Pa, ste me razumijeli? Makar mi bili ugledni od njih, bili učeniji, bili, ne znam, u svim drugim pitanjima bolji od njih, ali oni imaju ugled određeni. Ne možemo razgovarati, ha, Zašto? Da ne bismo dali povoda drugima. Da ne bismo dali povoda drugima, pogotovo onima koji nemaju znanje, niti imaju nekakvog ugleda, da se drznu, da se hite na one koji imaju ugled. A danas je to, danas je to prisutno. Danas je to prisutno. Kad su neuki ili malo učeni počeli da govore o učenima, onda su dali za pravo onima koji su skroz neuki da i oni govore o njima. Omer radijallahu ta'ala nejako je bio halifa muslimana, zna koje mjesto pripada šejbi, zbog čega i obhodi se s njim, bira riječi kada razgovara, kada razgovara s njim. Vidimo iz ovog hadisa da u svim svojim postupcima vezanim i za Dunjaluk i za Ahiret trebamo argumentovati dokazima iz Kur'ana i Sunneta, odnosno svoje postupke porediti sa ajetima, upoređivati sa ajetima i hadisima. To nije uradio Allahov poslanika, ali sam, to nije bilo svojstveno njemu. Što da ti radiš? Dakle, nije svojstveno bilo njemu. Zašto da ja radim? Zašto da ti radiš? Odakle? Kao što ćeš čuti, i nama je poznato, sutra ćemo izaći pred Allaha, pitaće nas. Mada džabtum ul murselin, kako ste uzvratili na poziv poslanika, kako ste im se odazvali? Jeste li bili kakvi su oni bili? Ha. Pa zatim vidimo mako bio i koliko vlast, ugled, položaj i metak imao, na tebi je da se povinuješ onim sa čime je došao Allahov poslanik alihi salosom. Mako bio, imao i metka, bio vojskovođa, bio vladar, što je rekao Allahov poslanik alihi salosom, kakav je on bio i na tebi je da budeš. Ako hoćeš da budeš, vrati se na riječi imama Mujahida i prije toga gospodara Mujahida, Allaha subhanahu wa ta'ala, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Ako hoćeš da budeš istinski imam, istinski vladar, vođa, da te ljudi slijede uzor, onda slijedi one koji su bili prije tebe na prvom mjestu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Dakle, mako bio i koliko vlast imao vidimo da nema napretka, niti bereketa, niti u vjeri, niti u dunjalku, osim u pridržavanju za sunnet Allahov poslanika, alaihi salatu wasalam. Nema napretka, nema boljitka. Kaže, to su dvojica koje se slijede, nakon toga brzo dolazi i metak sa druge strane. Zatim, Kur'an i sunnet su nam dovoljni, braćo. Kur'an i sunnet su nam dovoljni, I onaj ko se bude držao njih, bit će potpomognut od Allaha sigurno, makar bio sam. Kako kažu, entel džema'a, walau kunte wahde. Ti si džemat, makar bio sam. Ako se držiš Allahov užeta. Ako se držiš Kur'ana i sunneta, makar bio sam. Ti si zajednica, ti si, ti si džemat. Pa vidimo da je od znakova slijedjenja sunneta Allahov poslanika, alihi salocom, slijedjenje i Ebu Bekra. Dakle, onaj koji tvrdi da slijedi Allahov poslanika alihi salocam treba da slijedi Ebu Bekra. Jer kaže to su dvojica koja se, koja se slijede isto tako Omera. Omera. I ovo je dakle ta činjenica koja potvrđuje riječi Mujahida. Ha. Zašto se Omer slijedi? Zato što je on slijedio Ebu Bekra i ha? Allahov poslanika alihi salocam. A imam Mujahid je rekao nećeš biti imam sve dok ne budeš slijedio one prije Ha? Pa ćeš se i ti slijediti od strane onih koji će doći posli tebe. Pa je nama naređeno da slijedimo i umera. Zašto? Zato što on slijedio ispred sebe Abu Bekra i Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Nakon toga spomenuo je drugi hadis. Od Zejda ibn Vahba, da je čuo Huzeifu radijallahu ta'ala kako kaže Jedne prilike ispričao nam je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da je emanet, da je povjerenje spušteno s neba u dubinu ljudskih srca. Zatim je objavljen Kur'an, pa su ljudi čitali Kur'an i saznavali iz sunneta. Hm, kratko. Kaže Huzeyfa radijallahu talan, pa mi ćemo vidjeti, dakle, iako su ovo kapitalna djela ne možemo se Allahu nazahvaljivati na njihovom prijevodu i prisustvu među nama, u našim kućama. Nakon Kur'ana svakako. Ali ćemo vidjeti da kao i Kur'an, toliko i hadise ne razumijemo bez komentara. Šta si sad ti razumijeo iz ovog hadisa? Pogotovo dakle, pred kraj što čitaš hadisa, imam Buhari samo spominje dijelove hadisa koje je spomenuo prije, u cijelosti sve što se primiče kraju samo uzima dio tih hadisa. Nekada je ranije spomenuo u cijelosti hadis i onda posle samo vadi što mu treba iz tog hadisa. Ovdje govori slučaj Huzefe radijallahu talan koji kaže jedne prilike nam je pričao Allahov poslanik alihi salatu wasalam kako je emanet spušten s neba u dubinu ljudskih srca, zatim im je objavljen Kur'an pa su oni učili Kur'an i podučavali se sunetu, izučavali sunet. Imam Buhari ovdje spomenu ono što je htio iz hadisa. A hadis u cijelosti spomenuo je u knjigama o fitni. U knjizi o fitnama. Neredima. I poznato nam je ha, da Huzeife radijallahu talan često prenosi hadise o fitnama. Često prenosi hadise o fitnama. Jer je rekao, drugi su pitali Allahov poslanika, ali i salat samo dobro, ja sam ga pitao o zlu. I poznate su vam njegove riječi da nije bilo ništa da nije pitao Allahovog poslanika alihi salosam onome što će se desiti do sudnjega dana. Da je poslanik alihi salosam govorio, govorio mu o tome. Pa ovdje spomnje samo dio hadisa kojeg je u cijelosti spomenuo u knjizi o fitni, o fitnama, neredima, gdje se spominje spuštanje emaneta i dizanje emaneta. Gdje se spo, spominje spuštanje emaneta i dizanje emaneta. Tako želi da se vrati 7086 broj hadisa u toj knjizi o fitnama, neredima. Gdje se govori o spuštanju emaneta i dizanju emaneta pred kraj ovog dunjaluka. Poznat vam hadis gdje se kaže kako će se govoriti u tom i tom mjestu, kada ne bude uzignuto povjerenje, pa će se reći u tom i tom mjestu, daleko tamo negdje ima čovjek za kojeg se kaže da je povjerljiv, da je bogobojazan, da je, kaže poslanik Alihi Salasama, u njegovom srcu nema ni zehra imana. A u njegovom srcu neće biti ni zehra imana. Pa dakle, spominje ovdje šta? Kaže, rekao nam je Allahov poslanik alihi salacom kako je emanet spušten s neba u, u dubinu ljudskih srca. Emanet dolazi od imana. Hm. Emanet čak i rič, Emanet, emn, dolazi od imana. Pa pojedini komentatori poput Bedrudina El Ainija, poznatog hanefijskog učenjaka i muhaddisa, u svome komentaru na Buharin Sahih kaže, rečeno je da je emanet u stvari iman. Allah najbolje zna. Rečeno je da je emanet uglavnom, ha, emanet dolazi od imana. Zato je rečeno šta? Rečeno je u hadisu kod imama Ahmeda da nema emaneta onaj koji ne, da nema imana onaj koji nema emaneta da nema imana onaj koji nema emaneta. Pa je jedna od posebnih braća osobina da budeš od emaneta, da budeš povjerljiv. Da budeš povjerljiv. I tu osobinu ljubomorno moramo čuvati, da budemo povjerljivi, da ljudi od nas imaju povjerenja. Pojedini komentatori kažu zašto imam Buhari spomenu ovaj hadis u knjizi o čvrstom pridržavanju za sunnet. I u poglavlju o pridržavanju za sunnet Allahovog poslanika alihi salocom kaže Kaže taj komentator zato što je htio da podvuče da od osobina istinskih sljedbenika Allahovog poslanika alihi salacom, da je dokaz njihovog čvrstog držanja za Kur'an i Sunne da su povjerljivi, da ljudi u njih imaju povjerenja, da se ne poigravaju sa povjerenim im stvarima, da ne razotkrivaju tuđe tajne kada im se povjere. Čuješ emanet, tajna, a koji je Huzefa radijallahu talan bio? A, koji mu je bio nadimak? čuvar tajne. pa oni prenosi ovaj hadis. Pa je manetu. Ono što se povjeri, moraš da čuvaš. I to je dakle osobina koja treba da krazi sve nas. Moramo se boriti. Zašto? Zato što je došlo u drugim hadisima da suprotnost emaneta nije nikako svojstvo vjernika. Naprotiv rečeno je da je el mekr wal hadija, da su spletke i prevare, varanje, finar u vatri, da je to u vatri, odnosno da to vodi u vatru. Nema vjernika, kao što će, ako stignemo hadis, nema vjernika da želi da uđe u džennet, želi, eh, u džahnem, želi da uđe u džennet. Nema vjernika da će da odbije ulazak u džennet, već želi, u džahnem, već želi da uđe u džennet. Želiš da uđeš u džennet, ne želiš da uđeš u džahnem. To se ne postiže pukom željom, prizivanjem, ja volim, ja želim, ja hoću, to se postiže dijelima i izgrađivanjem sebe. Hm. Pa dakle ovdje se govori o, o emanetu. Zaid ibn Vahb je spomenuto ovdje, jeli, on je iz Kufje i on je slično kao i prethodni, zaputio se Allahom poslaniku, alihi salatu, sa međutim u putu do Medine zatekla ga je vijest, došla mu je vijest da je vjerovjesnik, alihi salatu, sam preselio, da je umro. I slušao je posle, došao u Medinu, i slušao hadise od ashaba. A Huzeyfe radijallahu talan, poznat, jeli, Huzeyfe ibn Ljeman, radijallahu talan, uh, otac Jeman, bio mu je također ashab, je li tako? I poginuo je u bici na bedru, je li tako, babom? Poginuo mu je u bici, bici na bedru. Poslije je učestvovao, je li, e, u babu mu je poginuo u bici na Uhudu. Babu mu je poginuo u bici na Uhudu, jel, kad se desilo između muslimana, pa je ubijen od strane muslimana babom, je li tako? Prenio je mnogo hadisa, bio je, imao je nadimak, je li tako, vlasnik tajne i kažu da je preselio 36. godine, godine po hijri. Dakle, obraza, odnosno emaneta, Allaha subhanahu wa ta'ala trebamo držati čuvati, kod Allaha subhanahu wa ta'ala od njega tražiti da nas učvrsti u tome, jer je to došlo sa nebesa. Kaže se dalje u hadisu, zatim je objavljen Kur'an, pa su učili Kur'an i izučavali sunnet, odnosno jačali su iman od kojeg im se povećao emanet povjerenje, kako? Učenjem Kur'ana, učeći Kur'an i izučavajući sunnet. Zašto imam Buh u ome imanu? Da se sačuva zablude, stramputice, grijeha, pogreške, mora da uči Kur'an i sunnet. To je poruka. Zašto imam Buhari spomenuo? spušten je emanet sa imanom, jer i emanet dolazi od imana. Spušten je sa nebesa. Zatim je objavljen Kur'an. Pa su učili Kur'an i isčitavali, isčitavali sunnet, izučavali sunnet. I tako im se iman i tako im se povjerenje ha, povećavalo. I iz ovog hadisa također možemo uzeti vezu sa riječima Kur'an Allaha subhanahu wa ta'ala وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama i učini nas vođama, bogobojaznima kako da te slijede, kako da te slušaju, kako da prihvataju tvoje savjete ako se ti poigravaš sa emanetima koji ti povjere. Nećete ljudi slušati. Nama je dobro poznato naši prethodnici. Kada su htjeli da od nekoga uče vjeru, šta su dolazili? kako su postupali. Znali bi doći u džamiju pa sjesti u ćošak i gledati ga kako klanja. Koliko se pridržava u klanjanju, sunneta i ha. pa bi znali stavljati dinar između sebe i njega. Poznato mi je da je Muhammed ibn Hasan Šejbani također učenik iz Hanefijske pravne škole, jedan od učenika i predvodnika Anefijske pravne škole, učenik imama Ebu Hanife, da je od njega zatraženo šta? Da napiše knjigu o trgovini. Da napiše knjigu o bratstvu. Izvinite. Da napiše knjigu o bratstvu, o bratskim vezama, o ljubavi. Kaže, napisao sam knjigu o trgovini. Napisao sam knjigu o trgovini. Tamo se vidi koliko ste braća. Ha. Pa su dakle dolazili i pratili ko su, šta su, kakvi su, pa bi tek onda, kada bi se ubijedili, to je osoba od koje mogu da učim i da naučim jer vidim da ono što će, čemu će me sutra podučavati, on prvi to praktikuje, onda bi dakle sjeo kod njega. Pa dakle, ne možeš se poigravati sa povjerenjima koji ti se ukažu sa emanetima i poslije željeti da budeš imam, da budeš vođa, da budeš uzor. A kako ćeš sačuvati emanet, kako ćeš kod sebe izgraditi ovu osobinu, tako što ćeš učiti Kur'an, jeli, i sunnet. I kako rekao, je li od znakova onih koji se čvrsto pridržavaju za Kur'an i Sunnet jesu da su to ljudi od emaneta, od povjerenja. Zatim spomenuo je riječi Abdullaha. Kaže ovako, ha, prenosi se od Abdullaha da je rekao najljepši govori je Allahov, Allahova knjiga, a najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari su novotarije u vjeri, a ono čime vam se prijeti doista će doći i vi nećete stići umaći. Ha ću ponoviti. Kaže Imam Buhari, nakon Seneda prenosi se od Abdullaha da je rekao najljepši govor je Allahova knjiga i najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najgore stvari su novotarije u vjeri. Novine u vjeri, a ono što vam se prijeti, što vam se obećava, sigurno će doći i vi nećete moći umaći. Ko je Abdullah? Ha. Kad se kaže u hadijskim knjigama, narošto u šest hadijskih zbirki, Buhari i Muslimu, Ebu Daudu, Tirmizi, Nesai, Ibn Mađi, kad se kaže prenosi Abdullah. Rekao je Abdullah, misli se na Abdullah ibn Mas'uda. Misli se na Abdullah ibn Mas'uda. Ima Abdullah ibn Mas'ud, ima Abdullah ibn Abbas, ima Abdullah ibn Omer, ima Abdullah ibn Amr. Ha? Međutim, kad se samo kaže Abdullah, misli se na Abdullah ibn Mas'uda. I to vam je poznat. Ashab, slušali ste, učili ste ili, o njemu. Po čemu je bio poznat? Poznat je bio po učenju Kur'ana, da je učio Kur'an onako kako je objavljen, pa je poslanik Alihi Salocam rekao, onaj koji želi da se poduči Kur'anu kako je Kur'an objavljen, neko, neka ga uči kao što uči Ibn Umi Abd, tako ga je zvao. Ibn Umi Abd, tako ga je zvao Abdullah ibn Masuda. Pa je šta rekao za njegove potkoljenice, da će biti teže od brda uhud sutra na sudnjem, na sudnjem danu. Njegove potkoljenice nakon, potkoljenice nakon što se ashabi uh, jeli, nasmijali njegovim potkoljenicama kada se bio ispeo na drvo Erek, a to je drvo od kojeg se prave misvaci. Pa je Abdullah ibn Mesud je bio zadužen za, između ostalog, misvak Allahov poslanika, ali i sam njegove nanule papuče i njegovo jastuče. Pa je ispeo se na drvo da odlomi misvak Allahovom poslaniku, ali i sam vjetar puhnuo i otkrio mu potkoljence. Pa se ashabi počeli smijati. Abdullah ibn Mesud bio sićužan. Počeli se smijati njegovim nožicama. Pa pitao Allahu poslanika alihi sallatu sallam nakon što je vidio šta, zašto se smijete, pa su pokazali potkoljenice. Pa kaže tako mi onoga u čijoj, moja duša, u čijoj ruci moja duša, njegova potkoljenica će biti teža od brda uhod na sudnjem danu. I brojne druge, li, odlike Abdullah ibn Masuda. Dakle, on kaže, šta kaže? I dakle, ove njegove riječi na ovakav način se bilježe kod Buharije, kod muslima. Najljepša uputa jeste Allaho, najbolj, najljepši govor jeste Allahova knjiga i najljepša uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U drugim hadijskim zbirkama kod imama Ahmeda i kod drugih kod Tirmizije i Nesaje naći ćete da su ovo riječi ha, Allahovog poslanika alaihi salatu wa Doista je najbolji govor Allahov govor, a najbolja uputa uputa Muhammeda alaihi salatu sam. Na takav način bi ponekada Allahov poslanik alaihi salatu sam odpočinjao svoje hudbe spominje se da je i Abdullah ibn Mesud držao hutbu i na ovakav način odpočeo. I to su zabilježili Buharija i Muslim. Bez obzira što su to riječi Abdullaha ibn Mesuda, one imaju stepen poslanikovih, sallallahu alihi wasallam, riječi, jer je on tako govorio. A isto tako, potvrdu za sve ovo nalazimo u Kur'anu i sunnetu. Hm. Pa da je Kur'an najljepši govor. Da je Kur'an najljepši govor nalazimo da Allah subhanahu wa ta'ala govori o tome u suri Zumer. Allahu nazzala ahsana al-hadisi kitaban mutashabiha masani taqshayru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah objavljuje najljepši govor Allah kaže Allah objavljuje najljepši govor knjigu sličnu po smislu ajete koji se ponavljaju i pouke čije se ponavljaju od te knjige ježe se kože vjernika. Onih koji se boje svoga, svoga gospodara. Uglavnom, Allah potvrđuje da je njegov govor najljepši, najljepši govor. I on je najljepši govor u svemu, u svakom smislu. I najljepši po izrazu, riječima. I najljepši po značenju. I najljepši po sadržini. I najljepši po mudrosti. I najljepši po propisima. I najljepši po koristima. I za ljudska tijela i za ljudska srca najljepši, nema ljepšeg govora. Ovaj hadis je vrlo bitan, smalo, ha, ako možete, strpte se. Ovaj hadis je tekako bitan, jer posle ovih riječi spominje se nešto posebno. Hm? Dakle, Allahov govor je najljepši govor za sigurno. U svakom smislu. Zatim, nakon toga, rekao je, najljepša je uputa, uputa Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Uputa je šta? Put. Put da se dođe do nečega. I svi mi volimo i svi ljudi općenito na Dunjalku vole da dođu do da se nađu u lijepom stanju, da žive ugodno, da žive lijepo, da žive sigurno, smireno, da žive u rahatluku. Pa i oni koji vjeruju u drugi svijet žele to na drugome svijetu. Ali, kako kaže Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala, Allah je zatvorio sve puteve do svoga zadovoljstva i do svoga dženneta osim puta Muhameda sallallahu alaihi sallam. Allah je zatvorio sve druge puteve. Odnosno, nijedan drugi put kojim god kreneš, ćeš sokak, slijepa ulica. Nićeš doći do Allahovog zadovoljstva. Allah je zatvorio sve puteve do svoga zadovoljstva i svoga dženneta osim puta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato je najljepša uputa. Zbog čega najljepša? zbog svoje konačnice, zbog svoga završetka, uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam jedino taj put na kojem je on bio vodi do Allahovog zadovoljstva i do dženneta. Svi vjernici žele da uđu u džennet, sigurno, bez imalo sumnje, žele da uđu u džennet. Da li svi kroče ovim putem? I nije samo bitno to, ovaj put, već je šta bitno? bitan je put Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i kako je on išao tim putem. Nije samo da znaš, ovo je put na kojem je bio Allahov poslanik alaihi sallam, prate me, već treba da znaš i kako je on praktikovao, kako je on išao tim putem. Dakle, ne može se sunnet praktikovati svakako. Sunnet se mora praktikovati na sunnetski način. Sunnet je mnogo šta, ali ga treba praktikovati onako kako je praktikovao Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem. Braćo, nema, ja radim šta ja hoću. Ja radim kako ja hoću. U islamu nema SS-ovaca, slobodni strijelaca. U islamu radiš onako kako je Allah naredio, kako je poslanik alihi salocan bio i živio. Nema ja radim šta ja hoću. Ko? Allah jedini je jef ma majaša. Allah jedini radi šta on hoće. Ja i ti ne možemo. Ja i ti, ako hoćemo do Allahovog zadovoljstva i njegovog dženeta, onda radimo kako Allah traži od nas i kako je to radio Allahov poslanika alihi salacom. A da ne zalazim, jer nemamo vremena, pogledajmo, samo analiziramo svoj život. Koliko mi u, danas u mnogo stvari radimo kako mi hoćemo. Koliko se mi zapitamo da ono što sam rekao, ono što sam uradio, je li to po sunnetu? Je li Allah s tim zadovoljan? Je li tako postupao Allahov poslanik alihi srcu? Koliko? Jedan dan dođe jedan brat od vrha glavi do čara pa maskiran sam. U maskirnoj odjeci. I da mu kaže što, šta fali? Šta fali da se ja nosim ovako kako hoću? Ja obi jezik, da ima kosti polomio ga, braćo, ne može se klanjati u trenerci. Otiđi kod kći, ako si oženjen, ožen se sare. Kad odeš na ruku, nek žena stane iza tebe, pa nek vidi. Bil dao svojoj ženi da klanja u trenerci? Ne bi. Svašta bi se ukazalo, pa isto se ukaže i kod tebe. Stidno mjesto kod muškarca i kod žene je isto. Ali ja radim šta hoćem. Najljepša uputa je uputa Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Nakon toga kaže a najgore stvari su novine u vjeri. Nas, naša mišljenja sigurno odvraćaju s pravog puta. Ali ono što najviše odvraća s pravog puta jeste novotarija. Jeste novotarija. Ono što najviše skreće s pravog puta jesu novine. Billahi alaikum. Tako vam Allaha, je li ovo Ljudi uvode novotarije, zašto? Hoće liko ružnu, pogrdnu novotariju uvest? Mada nema kod nas ha, nikakve. Ali oni kažu šta? Ovo je lijepa. Dobro, šta ti je rekao Abdullah ibn Mesud? Isto tako Allahov poslanika alihi salam prije Abdullah, Abdullah ibn Mesuda. Najljepša uputa, je uputa poslanika Muhammeda Alisa. Ti još nešto lijepo, pa to već lijepo ima. Naprotiv, najljepše ima. Tako, ima govor koji je najbolji govor, najljepši govor. Ima sunnet koji je najljepši. I kaže, ja hoću nešto, to je lijepo. Ja hoću lijepo. Pa ima ljepše, vola. Zašto su najgore stvari u vjeri novotarije? Zato što ljudi misle da je to od vjere, a to nije od vjere i ljudi ustrajavaju u činjenju toga, umaraju se u tome, od toga neće imati nikakve koristi. Poznat vam je hadis kojeg je ima, šeha Albani, rahimahullah ta'ala, ocijenio vjerodostojnim da između Novotara i Teube postoji pregrada. Bojat se da se neće pokajati. Zašto? Zato što ne vidi, ne, ne vidi razlog da postoji da se on pokaje. On to što čini smatra da je, smatra da je dobro. I šta kaže Allah subhanahu wa ta'ala pred kraj sure al kahf i pojedini komentatori kažu jeste doista te riječi se odnose na njih. Kul hel nunebiukum bil ahserine a'mala. Hoće, reci, o Muhammede, hoćete li da vas obavijestim? 103. ajed sure al kahf Čija će dijela najviše stradati na sudnjem danu? Ha? Čija će dijela najviše stradati? Dakle, biti pretvorena skroz. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون سنعا Oni koji su svoj život na Dunjaluku proveli u dalaletu, u zabludi, smatrali su da čine dobra djela, a činili su loša. Smatrali su da čine dobra djela, a u stvari bili su u zabludi. Kako bolan ti možeš uvoditi nešto u vjeri, a ostavljati najljepši govor i ostavljati najljepšu, najljepšu uputu? zasigurno i tvoja namjera i tvoj postupak su zabloda stramputica zasigurno. Pa dakle, Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, spomenuo je ove riječi u knjizi o čvrstom pridržavanju za Kur'an i Sunnet da nas postakne na to da se držimo Kur'ana i Sunneta jer nema ništa ljepše od Kur'ana, nema ljepše govora od Kur'ana za čitanje, izučavanje, proučavanje, niti dakle ima upute boljeg puta, ljepšeg puta od sunneta poslanika alihi salatu wasalam. Ha, pa dakle, poruke. Onaj ko se želi spasti iz tramputice, mora se držati Kur'ana i sunneta. Onaj ko želi biti čvrst i postojan u svojoj vjeri, mora se klonti novotarija. Novotarije odvraćaju s pravog puta, slabe tvoje držanje za Kur'an i sunnet. Svi ćemo doći pred Allaha subhanahu wa ta'ala. Posle je spomenuo ovaj kur'anski ajet i doista ono što vam se obećava će doći i vi nećete Allahu moći umaći paste se, čuvajte se novotarija, slijedite najljepši govor, slijedite najljepšu uputu, čuvajte se novotarija, one su najgore ono što vam se obećava. A šta vam se obećava ovo, ovo je ajeti sure Elen Am, obećava vam se da ćete izaći pred svoga gospodara i nećete mu moći umaći, odnosno pitaće vas za vaše postupke i obračunavaće vas za vaše postupke. Staćemo ako Bog da ovdje. Moramo stati. Thank